stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme Esiet sveicināti, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Kārtējā trešdiena, kārtējais raidījums grāmatzīme, un šodien ļaujiet jums atskaņot kāda raidījuma atkārtojumu. To mēs ierakstījām kopā ar Miram Tuvu mākslinieci Lauru Feldbergu, kad iznāca pirmo reizi Anselma Grīna grāmata Laimes piepildīts gads. Nākamā gada janvārī mēs svinēsim tēva Anselma 80 gadu jubileju. Un tam par godu mēs šo burvīgo grāmatiņu esam izdevuši atkārtoti. Lai jums jauka klausīšanās un no sirds ceram, ka grāmata raisīs gan jūsu uzmanību, gan varbūt arī atradīs vietu starp tām dāvanām, ar kurām jūs iepriecināsiet mīļos svētkos, kuri tuvojas. Jauku klausīšanos! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Ir trešdiena, pulkstenis viens, un radio Marija Latvijas studijā esam mēs Aija Balode un Laura Feldberga. Un šis ir raidījums grāmatzīme, kurā mēs runājam par grāmatām. Un ir eh, skaistais decembris, mēnesis, skaistais adventa laiks, kad jau sākam domāt par eh, to dāvānu, ko Dievs mums dāvās Ziemassvētkos par to, kā viņš pats nāks kā dāvana pie mums, bet eh, neviļus arī domājam par dāvanām, ko mēs pasniedzam cits citiem, cits citam. Un man liels prieks, ka grāmata, par kuru mēs šodien runāsim, eh, gan mums pašām ir tāda dāvana, gan es ceru, ka eh, arī jums šķitīs šī grāmata kā laba dāvana jums pašiem un varbūt arī kādam jums mīļam cilvēkam. Mēs stāstīsim par Anselma Grīna grāmatu Laimes piepildīts gads. Labas domas katrai dienai. Pirms gada mēs uh, izdevām arī Anselma Grīna grāmatiņu veltīt tieši adventa laikam, un uh, tur bija arī tādas uh, iedvesmojošas domas un, un padomi, kā pavadīt adventa laiku, lai sagatavotu sevi tādiem īstiem Ziemassvētkiem. Un jau um, pagājušā gada beigās mums bija tāda iedvesma, ka mēs gribam šādu grāmatu um, dot mūsu lasītājiem visam gadam, lai katra gada diena būtu piepildīta un skaista. E, jā, un Eh, kāda ir šīs grāmatiņas būtība, patiesībā viņi kaut kur turpina mieram tuvu ceļu. Proti, eh, tie ir tādi tekstiņi katrai dienai. Un, ja mieram tuvu grāmatiņā varbūt šis materiāls ir bagātīgāks, ir svētie raksti, ir pārdomas, ir lūkšanas, tad šeit tīri eh, apjoma ziņā tekstiņi ir daudz mazāki. Ir burtiski divas mazas rindkopiņas katrai dienai. Un Pirmajā acu uzmetienā arī varbūt šķiet, šie vārdi pavisam tādi vienkārši, varbūt reizēm pat naivi. Bet tad, um, tos lasot, um, mēs saprotam, nē, tas nebūtu nav tik naivi. Tajos ir ļoti liels dziļums. Un īstenībā tās um, lielākās, būtiskākās lietas. Ir pasakāms ļoti vienkāršos vārdos. Vajag tikai apstāties un šos vārdus paņemt. Mm, es veidoju šīs grāmatas vizuālo noformējumu, Un, uh, Pati grāmatiņa ir tāds aicinājums pacelt acis augstāk, paskatīties virs ikdienas, paskatīties debesīs, paskatīties sevi uz iekšu. Un, um, es gribēju, lai šī grāmata arī paņemot rokās, lai viņa mazliet tā kā paceļ acis augstāk. Un uh, grāmatas noformējumiem es izmantoju visādas bildes, kur ir daudz debesis. Nu, jā, lai, lai arī skatoties grāmatu, lai, lai neviļus mēs domātu augstāk. Jā, un varbūt tad palasām kādu um, vārdu no um, grāmatas ievada, kā tad autors pats mūs šajā grāmatā ievada. Un pats pats grāmatas sākums Anselma Grīna rakstītie vārdi ievadā. Daži gadi paiet tā, ka mēs pat nepamanām, tikai gada beigās secinām, es nemaz neesmu dzīvojis, kāds ir dzīvojis manā vietā. Lai ar jums tā nenotiktu, es vēlos jūs ikdienu pavadīt ar diviem īsiem tekstiem. Šie teksti ir kā ielūgums iekšēji apstāties no rīta un vakarā, ļaujot vārdiem jūsos darboties. Iekšēji apstājoties uz brīdi, apstādinot dzīves vāveres riteni, kurā skrienam, mēs iegūstam iekšēju stabilitāti, balstu, pie kura varam turēties, kad esam ierauti ikdienas satricinājumos. Kad šo iekšējo balstu esam atraduši sevī, mums vairs nav jāiekrampējas cilvēkos vai ārējās drošības sistēmās. Mēs sevī stāvam uz stingra pamata un varam bez bailēm uzdrošināties dzīvot dzīvi, kas plūst mums pretī. Un ļaujiet arī man nolasīt vienu rīnkopu no šīs grāmatas ievada, kur uh, Anselms Grīns raksta. Tomēr šīs grāmatas daudzie vārdi vēlas mūs pacelt pāri vārdiem, klusuma noslēpumā, kur nav vārdu. Jūsu dvēseles pamatos ir klusuma vieta. Tā ir atrodama ikvienā no mums, taču bieži mēs esam no tās šķirti. Pārāk daudz rūpju un raižu, baiļu, pārāk daudz domu un prātojumu ir nogulsnējušies šajā iekšējā telpā, un tāpēc mēs nejūtam klusumu. Šīs grāmatas vārdi vēlas ievest šajā dvēseles klusuma telpā. Šajā klusuma telpā es varu būt mājās, pie sevis, un nevienam citam cilvēkam, ko šodien satikšu, ieeja šajā telpā nav atļauta. Vērtējošie vai aizskarošie vārdi nespēja šajā telpā iekļūt citu cilvēku vēlmes un cerības es gan ņemu vērā, bet tās nedrīkst pār manu iekšējo telpu valdīt. Tur, šajā klusuma telpā, es esmu brīvs. Es jums novēlu šī gada dienas izdzīvot kā svētīgas dienas. Latīņu valodas vārds benedicere, svētīt, nozīmē runāt labu, teikt labus vārdus, lai šīs grāmatas vārdi jums nes svētību, lai tie ir vārdi, kas nāk par labu jūsu dvēselē, lai tie uzrunā jūsu dvēselē labo, lai apjaušat šo labo sevī un ikdienas jūtaties dievi svētīti un sargāti, tostarp pasargāti no daudzajiem liekajiem vārdiem, kas brāžas pār jums. Ieklausīsimies kādos skaistos mūzikas um, vārdos vai mūzikas skaņās tagad, un tad jau šķirsim grāmatiņu tālāk un paklausīsimies, kādi tad ir šie Anselma Grīna vārdi, kas grib mūsos atmodināt, uzrunāt un parādīt labo. Turpinām raidījumu grāmatzīmi, kurā mēs šodien runājam par Anselma Grīna grāmatiņu Laimes piepildīts gads. Un apakšvirsraksts Labas domas katrai dienai. Un ar, gan ar šo, gan ar citām līdzīgām grāmatiņām ir tā, ka viņas var izmantot kā tādai spēlei, paskatīties, o, oh, kas tad šodien ir teikts, vai kas ir teikts kādā man būtiskā datumā. Un, protams, gatavojoties Eh, šim raidījumam, es paskatījos, kas tad šai dienai grāmatā ir teikts. Jā, un eh, pirms es lasīšu šo citātu, eh, jāatzīmē arī tas, ka Anselms Grīns ir ne tikai klosteru brālis, ne tikai teologs, bet arī psihologs, un viņš runā par tādām norisēm, kas, ir, kas notiek cilvēka dvēselē. Un tāds viens motīvs, kas iet cauri viņa darbiem, ir tas, ka mūsos ir šis bērns, kas var būt tāds arī, kas ir ievainots, šis bērns, kas nes līdzi kādus pagātnes ievainojumus. Bet šodienai Anselms Grīns mums saka tā: no ievainotā uz dievišķo bērnu. Un tad es iedomājos, ievainotais bērns mani ved pie dievišķā bērna. Zem ievainotā bērna manī slēpjas dievišķais. Tas mājo manas dvēseles pamatos, manā klusuma telpā Tur, kur manī ir dievišķais bērns, es esmu brīvs no cilvēku viedokļiem, no viņu cerībām attiecībā uz mani, no visa, ko viņi par mani domā un saka. Tur es esmu sveiks un vesels. Un, protams, um, arī man šķirstot šo grāmatu, gribējās paskatīties, kas tad ir teikts um, dienā, kas ir manā mūžā svarīga, manā dzimšanas dienā. Un es atšķīru 9. oktobri, un jā, es ieraudzīju tos vārdus, kas man ļoti iepriecināja. Tātad, ko mēs lasīsim šajā dienā? Pārtikt no prieka. Dvēsele pārtiek no tā, par ko priecājas, saka Augustīns. Mūs baro ne tikai ēdiens. Prieks par dažādām lietām ir dvēseles īstā barība. Piedzīvojot prieku, dvēsele kļūst spēcīgāka. Sīraha dēla grāmatā attiecības starp prieku, miesu un barību paustas šādi: sirdsprieks, cilvēka dzīvība, līksmība, garš mūžs, iepriecina sevi, iedrošina sirdi, Turpretī skumjas raidi tālu prom, jo tās iznīcinājušas daudzus, un no tām nav nekāda labuma. Greizsirdība un niknums saīsina mūžu, no raizēm cilvēks pirms laika noveco. Skaidra un laba sirds rūpēsies par savu uzturu un neatstās novārtā ēdienu. Prieks baro cilvēku, viņa dvēseli un galu galā arī miesu. Man jā, šie vārdi ļoti iepriecināja, <laughs> un man šķiet, ka tie tiešām ir tieši man teikti. Jā, un es atļaušos šo spēli turpināt, jo arī es, protams, pirmo tekstu grāmatiņā izlasīju savas dzimšanas dienas. Un jāteic, man sākumā pat mazliet tā kā lika aizdomāties, bet pārlasot, man jāatzīst, šie vārdi man ļoti uzrunā un šķiet ļoti dziļi ieklausīsimies kopā, augt un tapt jaunam. Visa mūsu dzīve ir nemitīga atlaišana. Mēs nevaram sevi piekalt bērnībai vai jaunībai. Lai mēs augtu un taptu jauni, mums ir nepieciešams pastāvīgi atlaist veco. Taču palaist vaļā es spēju tikai to, ko esmu pieņēmis. Savu dzīvi es varu palaist vaļā tikai tad, ja tā ir dzīvota labprāt. Tas, kurš nav īsteni dzīvojis, to nespēs. Un šis ir tāds motīvs, kas pa brīdim ieskanas cauri šīs grāmatas lapas pusēm. Proti, ka pieņemt sevi savā dzīvē, arī ap sevi, arī to, kas varbūt nav pirmajā acu uzmetienā tik patīkams, arī savas negatīvās emocijas, arī pārbaudījumus, arī grūtības. Tas viss veido mūsu dzīvi. Tātad to neatgrūst. Un, um, jā, būt brīvam pret to, kas ir labs, un arī būt brīvam pret to, kas ir slikts, jo Dievs zina, kāpēc mēs ar kaut ko sastopamies. Jā, tā ka tiešām jāteic um, grāmatas vienkāršajos vārdos, Tur slēpjas lielas gudrības, un ir vērts pie vienas otras frāzes apstāties un padomāt. Ieklausīsimies dažos vārdos par skaistumu, ko mums saka benediktiešu mūks Anselms Grīns. Un viņš saka tā: Pirms mēs ko darām, skaistums mums jau ir dots iepriekš. Tas jau ir te, pirms mēs kaut ko sākam darīt. Mūsu uzdevums ir pieņemt ar pateicību to, ko Dievs mums ir dāvājis kā skaistumu. Tas mums ir jāuzņem kā viesis, kas nāk mums pretī. Lai saņemtu skaistumu, mēs atveram savas rokas un ieņemam to, kā ieņem bērnu. Skaistums pārveidos mūsu miesu un dvēseli. Mūsos aug kaut kas jauns, mēs esam auglīgi to, kas nāk pie mums esamības skaistumā, dabas vai mākslas skaistumā, mēs uzņemam sevī, viesmīlīgi aicinām ienākt mūsu dvēseles mājās. Caur skaistumu mēs uzņemam paša dieva labo darbu. Un vēl viena doma par skaistumu. Kad ejam caur skaisti iekoptu dārzu, kaut kas uzzied arī mūsu dvēselē. Dvēsele tiek šķīstīta un top skaidra. Daži domā, ka tā ir vien estētika. Taču, ja es ar visu dvēseli atveros skaistumam, tas ir garīgums. Tad pats Dievs kā sākotnējais skaistums, caur visu skaisto, kas šajā brīdī klātesošs, man pieskaras, mani tīra un mani dziedina bērnam mēs sakam tikai tos vārdus, kas ir no sirds. Arī Dievu mēs varam sastapt, vienīgi atverot viņam savu sirdi. Labais Dievs, liet šim adventam kļūt par svētīgu laiku, par laiku, kurā mēs nonākam paši pie sevis un esam klātesoši konkrētajā acu mirklī. Liec, lai tava dēla gaidīšana mūsu sirdi atver un dara plašu, tā ka viņš patiešām var tajā ienākt. Mīļie klausītāji, ar šo skaisto lūkšanu arī noslēgsim mūsu šīs dienas grāmatzīmi, kurā runājām par Anselma Grīna laimes piepildīts gads, un arī sirsnīgi aicinājām jūs uz mūsu labdarības izsoli jau rītvakar Svētās ģimenes mājā pulksten 18. Atnāciet, Es domāju, mēs tiešām kopā piedzīvosim skaistumu un kopā piedzīvosim arī Dieva klātbūtni, kas ļoti taču izpaužas tajā, ka mēs viens otram dodam un saņemam labu. Lielas paldies un lai jums brīnišķīgs adventa turpinājums! Paldies. Visu labu! apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme